فيه الإله تجسدا صدحت ملائكة السماء بمديح عائلتي السلام كن للعيال مسلما كريستوس ir augšām pat iesaukšana cēlēs. Radio Marija Latvija klausītāji, šodien eh, mums ir kopīgs roškronis kopā ar Radio Marija pasaules ģimeni un šoreiz lūksimies roškroni no pasludināšanas bazilikas nāceretē. Un kopā ar tevi šeit studijā esmu es, Aija Avotiņa. Es Māri Kudiņa. Brīvprātīgā Agita. Un pirmos ievadu vārdus teiks pasludināšanas draudzes priesteris Ibrahims Sabahs. بمديح عائلته السلام كن للعيال مسلما يا رب وامنح الوئام Cari ascoltatori della Radio Maria, Dārgie radio Marija klausītāji visā pasaulē! Silts sveiciens no Nāceretes, no mums svētās zemes franciskāņiem, kuri rūpējas par šo svētnīcu. Mēs esam sapulcējušies pasludināšanas bazilikā tieši virs grotas, kur notika lielais noslēpums, ko mēs šodien svinam mūsu kunga iemiesošanās. Šeit sākās mūsu pestīšana, debesi, debesis nonāca uz zemes. Šeit Jēzus šķīstajā jaunavas Marijas miesā tapa cilvēki. Sveiciens ikvienam no jums šajā kara un konflikta laikā. Svētajā zemē mūsu lūkšanu sapulcei ir vēl lielāka vērtība, iespēja lūgties šeit, kopībā ar jums visiem, lūdzot par mieru, gatavojoties jubilejas gadam, ir lieliska dāvana. Šo rožkroņa lūkšanu vada Jeruzālimes latiņu patriarchāta Izraēlas palīgbīskaps Monsignors Rafiks Nara. Vienoti lūkšanā mēs atjaunojam savu veltīšanos un konsekrāciju mūsu debesu mātei. per rinnovare la nostra devozione e consacrazione alla nostra Madre Celeste. إخوتنا الأحباء المستمعين في راديو ماريا بكل العالم سلام حار من الناصرة منا نحن الفرانسيسكان فرانسيسكان الأرض المقدسة يلي عم نحرس هالمزار نحن متحدين معكم من البازيليك بازيليك البشارة قدام المغارة وقع محل يلي صار فيه السر العظيم يلي نحن عم نحتفله نحتفل فيه اليوم يلي هو تجسد ربنا يسوع هون بهالمكان هذا بدأ الخلاص السماء يلي هي انفتحت على الأرض هون الكلمة صار جسدا في حشا الامنا العذراء الطاهر منرحب فيكم بكل واحد منكم وبهالوقت هذا من الحرب يلي نحن عم نعيشه في الأراضي المقدسة موعدنا موعد صلاتنا بياخد معنى كتير كبير انه نقدر انه نصلي مع بعض متحدين معكم هون بهالمكان هذا معكم كلكم لحتى نصلي من اجل السلام ونحن عم نتحضر للسنه اليوبيليه هي عطيه كبيره عم يترأس هالصلاة الوردية سيدنا رفيق نهرة يلي هو النائب البطريركي لإسرائيل من البطريركية اللاتينية في القدس نحن متحدين في الصلاة لحتى نجدد إكرامنا ونجدد تكريسنا لأمنا السماوية Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito e Santo. Amen. Dārgie brāļi, mēs esam sapulcējušies vietā, kur Marija ar ticību sagaidīja eņģeļa Gabriela paziņojumu un caur svēto garu ieņēma Dieva dēlu. Šeit Nacaretē Marija un Jāzeps, kurus vienoja laulāto un jaunavīgās e mīlestības saite, audzināja Jēzu, kurš pieņēmās spēkā pilns gudrības e un žēlstības Dieva un cilvēku e priekšā. Con lui qui condivisero un'umile vita di preghiera. Šeit viņi dalījās pazemīgās lūkšanu, klusuma un darba dzīves priekos un bēdās. Nāceretes namā, evaņģēlijas skolā un baznīcas šūpulī sākās Dieva valstība, un viņu paraugam sekot esam aicināti arī mēs. Mēs visi, tuvēji un, un no tālienes nākušie esam sapulcējušies šajā svinīgajā dienā grotas pakājē, lai lūgtos rožkroņu priecīgo daļu. Mēs apmeklējām Nācaretes svētās ģimenes skolu, lai ieietu Jēzus sejas skaistuma apcerē un piedzīvotu viņa mīlestību. Pirmajā priecīgās daļas noslēpumā mēs apdomājam Dieva dēla iemiesošanos visšķīstākās jaunās Marijas klēpī šeit nāceretē no Lūkas evaņģēlija. Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu saukt par nācereti pie jaunavas, kas bija sadarināta ar vīru vārdā Jāzeps no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija un eņģels iegājis pie viņas sacīja. Es sveicinātu žēlstības pilnā kungs ir ar tevi. Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, ka tas varētu, kas tas varētu būt par sveicienu. Bet eņģels viņai sacīja, nebīsties Marija, jo tu esi atradusi žēlstību pie Dieva. Redzi, Tu ieņems un dzemdēsi dēlu, un viņu nosauks vārdā Jēzus. Ifrahi, ayyatuha mumtaliatu ni'matan, ar-rabbu ma'aki. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم فقد نلت حظوة عند الله فستحملين وتلدين ابنا فتسمينه يسوع حقا Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos sāmen. O Jēzu, perdona le nostre mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Marija, de, Regina de la Pace, prega par mums. mums. Ave Pia, Ave Dulcis, O Maria, Ave, Ave, plena gratia, O Maria. Otrajā priecīgās daļas noslēpumā mēs apceram Marijas ciemošanos pie savas māsītes Elizabetes no Lūkas evaņģēlī. Tajās dienās Marija cēlās un steigšus aizgāja kalnos uz kādu pilsētu jūdas novadā. Iegājusi Zahārija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika tā, ka Elizabetei dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesās, un Elizabeti piepildīja svētais gars, un viņa skaļā balsī iesaucās un sacīja – Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. Un no kurienes man tas, ka man kunga māte nāk pie manis, jo lūk tik līdz tavas veiciena balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās, un svētīga ir tā, kas ieticēja, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir sacījis. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieveda mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no السلام ļaunā. عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! المجد للآب والابن والروح القدس Tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen! يوحيك في سمائك جبرائيل والملائك لك أجمل السلام لك لك يا مريم Trešajā priecīgās daļas noslēpumā mēs domājam par Jēzus dzimšanu Betlēmas grotā no Lukas evaņģēlija. Tajās dienās nāca ķēzara augusta pavēle sarakstīt visu valsti. Tā bija pirmā sarakstīšana Kirēnijam pārvaldot Sīriju. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas, devās uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, kas saucās Betlēme, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto, kas bija mātes cerībās. Kamēr viņi tur atradās, Marijai pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja savu pirmzimto dēlu, ietina viņu drēbītēs un noguldīja silē, jo mājvietā viņiem nebija kur apmesties. التي يقال لها بيت لحم وبينما هما فيها حان وقت ولادتها فولدت ابنها البكر فقمطته وأضجعته في مذود لأنه لم يكن لهما موضع في المضافة حقا Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Mūsu dienascho maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva Mate, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva Mate, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos sāmen. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Marija, miera karaliene, lūdz par mums! للمسيح الانتصار لثالوث الافتخار لك يا عدر السلام لك لك يا مريم Ceturtajā priecīgās daļas noslēpumā mēs apceram Jēzus prezentāciju templī. Vecāki nesa Jēzu uz Jeruzālēm, lai viņu stādītu kunga priekšā. Un lūk, Jeruzālēmē bija cilvēks vārdā Simeons. Gara pamudināts viņš iegāja svētnīcā, un kad vecāki ienesa bērnu Jēzu, lai pār viņu izpildītu likuma priekšrakstus – viņš paņēma to savās rokās un slavēja Dievu. رجل بر تقي اسمه سمعان فأتى الهيكل بدافع من الروح ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليؤديا عنه ما تفرضه الشريعة حمله على ذراعيه وبارك الله أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. المجد للآب والابن والروح القدس كما Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos. Amen. يا يسوع الحبيب Mans Jēzu piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēlas uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. عندي وراء الليتانية مسلسل الجنات السلام يا حنونة يا رؤوفا حلوى مريم السلام أم النعمة يا مريم Piektajā priecīgās daļas noslēpumā mēs apceram Jēzus atrašanu templī starp bauslības skolotājiem. Tra i dottori del tempio. السر الخامس من أسرار الفرح نقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته No Lūkas evaņģēlija Jēzus vecā katru gadu pasaules svētkos gāja uz Jeruzalemi, un kad viņam palika 12 gadu, viņi pēc svētku ieraduma devās uz turieni. Svētkiem beidzoties viņi gāja atpakaļ, bet zēns Jēzus palika Jeruzalemē, un vecāki to nezināja. Domādam, ka viņš ir starp ceļapiedriem, viņi nogāja dienas gājumu un meklēja viņu pie radiem un paziņām. Viņu neatraduši, viņi griezās atpakaļ un meklēja viņu Jeruzalemē. Pēc trim dienām viņu, viņi atrada viņu svētnīcā sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un jautājot, un visi, kas viņu dzirdēja, bija pārsteigti par viņu gudrību un atbildēm. Viņu ieraudzījuši vecāki brīnījās, bet viņa māte viņam sacīja, dēls, kāpēc tu mums tāda izdarīji? Lūk, Tavs tēvs un es ar sāpēm tevi meklējām, bet viņš atbildēja viņiem, kāpēc jūs mani meklējāt? Vai jūs nezinājāt, ka man vajag būt pie tā, kas attiecās uz manu tēvu? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Mans Jēzu piedod mums mūsu laimes, pasargā mūsu nelēs uguns un aizved visas dvēseles debesīm, it ceļš tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Marija mieras karaliene, lūdz par mums! Salve, Regīna, esi sveicināta karaliene, žēlsirdības māte, mūsu dzīvības saldums un cerība. Esi sveicināta! Mēs, sievas bērni, svešumā saucam uz tevi. Mēs tevi lūdzam, sērojot un raudot šajā asaru ielajā. Tādēļ mūsu aizstāve uzlūko mūsu savā žālsirdībā, un pēc šīs dzīves rādi mums Jēzu, savas miesas svētīgo augli. Tu žēlīgā, laipnā un mīļā, vissvētākā jaunava Marija. advocata nostra, in nostro tuos, misericordes oculos, ad nos convete, et Jesu, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exili, Litānija visvētākās jaunās Marijas godam, Kirie Leison, Kristē Leison, Kirie Leison, Kristu klausimos, Kristu klausimos. Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums, Dievs Dēls pasaules pestītāji, apžēlojies par mums, Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums, Svētā Trīsvienība viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums. Svētā Marija, lūdz par mums, Svētā Dieva dzemdētāja, lūdz par mums, Svētā Jaunava Jaunava, lūdz par mums, Kristus māte, lūdz par mums, Baznīcas māte, lūdz par mums, Žēlsirdības māte, lūdz par mums, Dieva žēlstības māte, lūdz par mums, Cerības māte, lūdz par mums, Viskaidrākā māte, lūdz par mums, Visšķīstākā māte, lūdz par mums, Naizskartā māte, lūdz par mums, Nevainīgā māte, lūdz par mums, Vismīļākā māte, lūdz par mums, mums. Brīnišķā māte, lūdz par mums. Laba padoma māte, lūdz par mums. Radītāja māte, lūdz par mums. Pestītāja māte, lūdz par mums. Visgudrākā jaunava, lūdz par mums. Godināmā jaunava, lūdz par mums, slavējāmā jaunava, lūdz par mums, spēcīgā jaunava, lūdz par mums, labsirdīgā jaunava, lūdz par mums, uzticīgā jaunava, lūdz par mums, taisnības pogulis, lūdz par mums, gudrības sēdeklis, lūdz par mums, mūsu līksmības cēlonis, lūdz par mums, garīgais trauks, lūdz par mums, godājamais trauks, lūdz par mums, izcilais divkalpošanas trauks, lūdz par mums, mistiskā roze, lūdz par mums, Dāvida tornis, lūdz par mums, ziloņkaulu tornis, lūdz par mums, zelta nams, lūdz par mums, derības šķirsts, lūdz par mums, debesu vārti, lūdz par mums, rīta auseklis, lūdz par mums, slimnieku veselība, lūdz par mums, grēcinieku patvērums, lūdz par mums, bēgļu mierinājums, lūdz par mums, noskumušo iepriecinātāju, lūdz par mums, kristīgo palīdzību, lūdz par mums, eņģeļu karaliene, lūdz par mums, patriārhu karaliene, lūdz par mums, praviešu karaliene, lūdz par mums, apustuļu karaliene, lūdz par mums, moce locekļu karaliene, lūdz par mums, apliecinātāju karaliene, lūdz par mums, jaunavu karaliene, lūdz par mums, visu svēto karaliene, lūdz par mums, bez iedzimtās vainas ieņemtā karaliene, lūdz par mums, debesīs uzņemtā karaliene, lūdz par mums, svētā rožu kroņa karaliene, lūdz par mums, ģimeņu karaliene, lūdz par mums, miera karaliene, lūdz par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, Saudzē mūs, kungs. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, Uzklausi mūs, kungs. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, Apžēlojies par mums. يا معزية الحزانة صلي لأجلنا يا معونة المسيحيين صلي لأجلنا يا سلطانة الملائكة صلي لأجلنا يا سلطانة الآباء صلي لأجلنا يا سلطانة الأنبياء صل لأجلنا يا سلطانة الرسل صلي لأجلنا يا سلطانة الشهداء صلي لأجلنا يا سلطانة المعترفين صلي لأجلنا يا سلطانة العذارى صلي لأجلنا يا سلطانة جميع القديسين صلي لأجلنا يا سلطانة حبل بها بلا دنس أصلي صلي لأجلنا يا سلطانة نقلت إلى السماء صل لأجلنا يا سلطانة الوردية المقدسة صلي لأجلنا يا سلطانة العائلة صلي لأجلنا يا سلطانة السلام صلي لأجلنا يا tiek lūgta litānija visvētākā jaunavai Marijai arābu valodā. يا سيدة الأراضي المقدسة صلي لأجلنا يا حمل الله الحامل خطايا العالم أنصت إلينا يا حمل الله الحامل خطايا العالم استجب لنا يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح لنصلي أيها الرب إلهنا امنح مؤمنيك أن ينعموا بصحة النفس والجسد بشفاعة الطوباوية مريم الدائمة البتولية نجنا من أحزان الوقت الحاضر وسربنا إلى السعادة الأبدية بالمسيح يسوع ربنا آمين Adesso preghiamo alle intenzioni del Santo Padre. Tagad lūgsim svētā tēva nodomā. sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Kā tas no erbe ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Buona festa dell'Annunciazione a tutti. Nāceratas bīskapa Rafika Nāra uzruna. Priecīgus pasludināšanas svētkus visiem īpaši radio Marija klausītājiem, kuri šajā brīdī lūdzas kopā ar mums. Svētības ģimenēm, atsevišķiem cilvēkiem, slimajiem un visiem tiem, kas pašlaik cieši. E Mēs īpaši lūdzam par mieru svētajā zemē. Ukrainā un vairākās citās vardarbības skartajās pasaules vietās. Šodien mēs pieminam būtisku brīdi lielajā pestīšanas darbā, ko Dievs veica caur savu dēlu Jēzu kad Marija atbildēja ar jā eņģeļa Gabriela vēstī. Svētais gars nāca pār viņu, un citējot svētā Jāņa vārdus, vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums. E venne ad abitare tra di noi. Šodien es uzrunāju jūs no nāceretes iemiesošanās pilsētas, taču ir svarīgi atcerēties, ka nācerete ir arī vieta, kur Jēzus daudzus gadus dzīvoja kopā ar Mariju un Jāzepu. E Ģimenes dzīve lūkšanu un darba dzīve, caur kuru Jēzus sasniedza sava cilvēciskā brieduma pilnību un sāka sava evaņģēlija pasludināšanas misiju. E Brāļi un māsas, ja mēs vēlamies augt ticībā un kļūt par patiesiem Kristus mācekļiem, Kungs neprasa no mums grūtas vai neparastas lietas. o insolite. Pirmkārt, mums tiek lūgts iemācīties dzīvot ar lielu uzticību vienkāršām lietām savā ikdienas dzīvē, un pārējo mūsu labā izdarīs Dievs. Tutto il resto Dio lo farà per noi. سلام المسيح للجميع بعيد البشارة اللي عم نحتفل فيه اليوم Un tagad šī nācijas bijis, ka pa Rafika Nara uzruna tiek arī nolasīta arābu valodā. للرهبان للراهبات للبعيدين والقريبين خاصة للمرضى للمعانين والمحتاجين للصلاة لأي سبب كان بنصلي بشكل خاص من أجل السلام بالأراضي المقدسة بكل الشرق الأوسط من أجل السلام بأوكرانيا وفي العديد من الأماكن الأخرى المنكوبة بسبب العنف نحتفل اليوم بمرحلة أساسية من عمل الخلاص العظيم اللي الله أنجزه بابنه يسوع لأنه عندما أجابت مريم نعم ببشارة الملاك جبرائيل حل عليها الروح القدس وابن الله تجسد في رحمها مثل ما بيقول القديس يوحنا الانجيلي الكلمه صار جسدا وسكن بيننا مملوءا نعمه وحقا عم بحكي معكم اليوم من الناصره هون مكان التجسد ولكن حلو نذكر انه الناصره هي ايضا المكان يلي عاش فيه يسوع سنين طويله مع مريم ويوسف حياة بسيطة حياة عائلية حياة صلاة حياة عمل من خلال وصل يسوع إلى ملء نضوجه البشري وابتدأ برسالته التبشيرية نحن أيضا إخوتي وأخواتي إذا بدنا ننمو بالإيمان ونصير تلاميذ حقيقيين للمسيح ربنا ما بيطلب منا أشياء صعبة أو غير اعتيادية بادئ ذي بدء مطلوب منا انه نتعلم كيف نعيش ابسط الاشياء بحياتنا اليوميه بامانه كبيره وكل الباقي ربنا رح يعملنا اياه عيد مبارك لكم جميعا بونا e santa festa dell'annunciazione a tutti صلاة بنكرس فيها راديو مريم بالناصرة وبكل العالم لسيدة البشارة Radio Marija konsekrācijas lūkšana. ابتهجي أيتها العذراء مريم Liksmo jaunava Marija, jo labā vēsts ar prieku tiek nesta, debesu žēlastībā, uz visiem zemes galiem, kas slāps kā izkaltusi zeme. Dieva vārds, kas tapa miesa, tavā jaunavas klēpī, kā pavasara vēji, sējot prieku un mieru cilvēku sirdīs. No tavas mātes sirds milzīga mīlestības dāvana uzplaukusi baznīcā Radio Marija, pazemīgs kalpošanas instruments kunga vīnogulājā. Pasaules ģimene, kuru tu esi vienojusi no visām tautām un tautībām, veltīs sevi tev un pasludinām tevi par mūsu siržu karalieni. Ticība un mīlestība, cerība un miers ir vēstī, kuru tavi mazie nesās pazemīgi un uzticīgi saviem brāļiem un māsām aptver ar savu apmetni jaunava Marija pasaules ciešanas, lai nabagi un slimie, vientuļie un nomocītie un visi grēcinieki, kas meklē patiesību, atrod patvērumu tevī. Pasteidzini žēlstības laiku tavas bezvainīgās sirds galīgā triumfa laiku. Dod mums žēlastību, kalpot tev ar mūsu dzīvības dāvanu, lai mīlestības cilvēces starojošā gaisma drīz parādās uz zemes. Akrātījo Marija Karaliene, lūdz par mums! معكم Nācerets rādio Marijas prezidenta Milada Šaujiravī noslēguma sveiciens. Dārgie rādio Marija klausītāji visā pasaulē, paldies, ka lūdzāties kopā ar mums. Mēs vēlamies pateikties ekscelencē Jeruzalemes Latīņu patriarchāta nācerets bīskapam Monsignoram Rafikam Narai, kurš prezidēja un vadīja šo rožu kroni. Mēs vēlreiz izsakām pateicību franciskāņiem, kas darbojas svētajā zemē, jo īpaši tēvam Vojceham Boložam un pasludināšanas draudzes priesterim tēvam Ibrahimam Sabaham par to, ka viņi mūs uzņēma šajā svētnīcā kā arī Kristīgo plašsaziņas līdzekļu centram par viņu sniegto atbalstu. In particolare il guardiano della Basilica dell'Annunciazione Paliksim mierā un priekā lūkšanu kopībā ar savas sirds skatienu uz šo svēto vietu, kas Dieva dēla iemiesošanos padara klātesošu jaunavas Marijas miesās. Sveiciens visiem no Nella Nāceretes. pace e nella gioia, in comunione di preghiera, con lo sguardo del cuore a questo luogo santo che fa presente l'incarnazione del Figlio di Dio nel seno della Vergine Maria. Un saluto a tutti da Nazareth. أعزائي مستمعي راديو مريم من جميع أنحاء العالم نشكركم على مشاركتكم في هذه الصلاة معنا نشكر سيادة المطران رفيق نهرة النائب البطريرك اللاتيني في الناصرة الذي ترأس ورافق هذه المسبحة الوردية نشكر مرة أخرى الآباء الفرنسيسكان في حراسة الأراضي المقدسة وبشكل خاص حارس كنيسة البشارة الآب فويتشيخ بووس وكهن الرعية الأب إبراهيم صباغ على ترحيبهما بنا في هذا المزار ومركز الإعلام المسيحي على دعمه لنبقى بسلام وفرح في شركة الصلاة متطلعين بقلوبنا إلى هذا المكان المقدس الذي يمثل تجسد ابن الله في أحشاء مريم العذراء تحية للجميع من الناصره يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى أم الفادي وأم الكون وأم المسكون كلها إم الفادي وإم الكون وإم المسكون كلا يا مريم لا تنسينا عدرو بالحق اهدينا يا مريم لا تنسينا عدرو بالحق اهدينا صلي لك عينينا واشفعي باللي صلى صلي لك عينينا واشفعي باللي صلى يا مريم قلبك ينبوع الحب بتعين الموجوع يا مريم قلبك ينبوع حبه بتعين الموجوع اطلبي من ابنك يسوع عن شعبه لا يتخلى اطلبي من ابنك يسوع عن شعبه لا يتخلى يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى ام الفادي وام الكون ام المسكون كلها ام الفادي وام الكون وام المسكون كلها Rādījumā arī Latvijas klausītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Šodien mēs lūdzāmies kopā vispasaules rožkroni no pasludināšanas bazalikas nāceretē. Un kopā ar tevi šeit eh, lūdzos es Aija Avotiņa. Es brīvprātīgā Māra. Brīvprātīgā Agita. Paldies Aivaram Zariņam no Madonas par tekstu tulkojumu un paldies arī mūsu tehniķim Jēkabam par, eh, nodro, par tehniskā nodrošinājuma skanējumu. Un, Paldies, jā. Un tad uh, pulkstens sešos tev būs iespēja piedalīties svētajā misē, ko šovakar translēsim no Jelgavas uh, katedrāles. Šodien svinam vēl joprojām sinam pasludināšanas svētkus. Šodien ir 8. aprīlis un paldies, ka bijāt kopā ar mums un atbalstat mūsu radiostaciju ar savu ziedojumu. Sveitīgu šo vakaru! Svētīgi! Nu, paldies un dodu vārdu Jānam. <laughs> Rādījuma arī Latvija strādā pateicoties tavam ziedojumam. Arī šajā lieldienu laikā aicinām tevi atbalstīt ziedojot. Paldies!